раздел другі. Наступіў першамай. Дзень цёплы, лагодны, Сонца неяркае, плыве як бы ў белым тумане. Пасля дэманстрацыі Іван Лобікіну прайгіль разам з міцем прыйшлі пад сасну. Купілі ў складчыну на траіх чацвяртушку гарэлкі, бляшанку кансерваў хлопцаў панаваў асаблівы агнішта радостны настрой на зямлі вясна прашчэзлую леташнюю траву пробіваецца маладое зяленева на кустах вербалозу ракітніку першыя клейкія лісцікі земля сыраватая яшчэ дыша на запашаным за зіму холадам у але сябры не зважаюць ляжаць на грудку на жыватах. Адкаркавалі пляшачку, нарэзалі хлеб цыбулю, выпівалі ўпершыню. Гарэлка з непрывычкі ударыла ў галаву, яны адразу сп'янелі. Заспявалі! Голасу ні в аднаго з траіх не было, але ім здавалася, што спяваюць надзвычай хораша. В далёкі край товарищ улетает, за ним родные ветры вслед летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. той настрой які валодае хлопцамі можна выліть толькі ў гэтай трошки сумнаватай працяжнай песні хіба не ўскалыхнецца поўнічыся тихім прыемным смуткам душа не затрапеча сэрца не павее халадком у грудях прыным успаміне что хутка растанне яны трое на раз'едуцца пакінуўшы школу зялёнае мястэчка знаёмыя зведаныя з дзяцінства мясціны якія сталі нібы часткай душы івану з нупрэем ехаць сёлетам міцю праз год што чакае іх звычайных местачковых хлопцаў у тых неразгаданых далях якія, нягледзячы на смутак расстання, вабяць і клічуць, Чым надораць сяброў дарогі пуцявіны, якія толькі пачынаюцца. Пра ад'езд гаварыць не любіць, гэта нібы само сабой зразумела. Можа тоіцца тут яшчэ не развеяны, схаваны ў глыбіні душы страх перад невядомасцю, А можа, звычайная юнацкая сціпласць. Вядома, што нупрэй збіраецца в артылерійскае вучылішча. А Іван у авіябудаўнічы інстытут. Ніця дарогі яшчэ не выбраў. Яму падабаецца лес, яго зялёны пошуп і ўрачыстая маўклівасць. Не раз мільгала думка стаць ляснічым, садзіць бярозы і сосны. Хіба дрэнная гэта прафесія. Але ёсць уміці тайна, якую ён нават перад сябрамі не раскрывае. На самым дне яго сундучка з кнігамі, загорнуты ў старую цырату ляжыць тоўсты шытак з вершамі. Міця напісаў іх сам, Ён не ведае добрыя вершы ці дрэнныя, ён лепш аддаў бы адсячы сабе руку, чым каму-небудзь іх паказаць. Таму іншы раз усплывае жаданне пайсці вучыцца на літаратурны факультэт. Наспяваўшыся, хлопцы пачынаюць кідацца шышкамі мецяць у пабелены каменны слупок на насыпе, які служыць нейкім чыгуначным знакам. Іван з выгляду медзведзяваты павольны з вялікай галавой шырокім тварам і тоўстым як бульбіна носам, кідае доўга прыцэльваючыся, Але попадае рэдка. Шустры чарнявы ну прайспяшаецца, размахвае руками, подскоквае на сваіх трохі выгнутых нагах, Ён падобен цяпер на млын ветрак і трапляе ў слупок амаль кожнай шишкой. Міця раз за разом промахваецца, Можа таму, што кружится голова. Да вечара далёка, хорошо побыть адным вызвалиться хоть на день аднадакучлівай будённасці урокаў забыцца на тлум метусню хлопцы садятся на грудок мястэчка відаць адсюль як на далоні лікай раскідзістае яно цягнецца праз усю раўніну ад лесу да лесу чыгунка як бы у дзеліць яго пополам меншая палавіна прыходзіцца на левы бок большая на правы но прэяў дом у правай частцы калі добра прыгледзяцца можна яго ўбачыць крыты чарапіцы ён прыкметна выдзяляецца Івановай хаты не ўбачыш пахілая прыземістая нагубляецца сярод гэткіх жа шэрых хацін левай часткі і якая некалі называлася слабодкой. Жыве Іван без бацькі з малодшай сястрой хворай маці. Хлопцы любяць мястэчка, Нчым яно асабліва не славутае. Няма ў ім ні рэчкі, ні забрукавана пакуль што ніводнай вуліцы. Але ўсё адно здаецца, што лепшай мясціны на свеце няма носіць мястэчка прыгожую назву бацькавічы. І думаецца нездарма. У кнізе жывапісная Росія Адама Кіркораб, якая выйшла амаль 100 гадоў назад, бацькавічы называюцца ў ліку самых старэйшых паселішч гэтага краю, пачатак якім паклала яшчэ кіеўская Русь. Паводле падання недзе паблізу ад гэтых мясцін быў забіты князь ігар, э, той самы, што двойчы за адзін год хацеў пажывіцца данінай у непакорных драўлян. Гісторыя так скіравала свае пуцявіны, што ў далейшым бацькавічы нічым не выславіліся і таму не трапілі на яе скрыжалі не было каля іх ніводнай вялікай бітвы, сярод славутых людзей не знойдзеш прозвішча хоць бы аднаго тутэйшага жыхара. На геаграфічных картах мястэчка не адзначана нават маленькім кружочкам. Не ад гэтага сябрам трохі крыўдна. Бацькавічы сталі цэнтрам раёна ўжо тры гады назад але складальнікі картаў гэтага не ўлічваюць. У мястэчку акрамя школы яшчэ два двухпавярховыя каменныя будынкі. Стары таполевы парк паблізу гарадзішча, парослы лесам узгорак акружаны земляным валам. Была старажытная царква, пабудаваная, як расказваюць старыя, без адзінага жалезнага цвіка, але яна згарэла ў часе адступлення немцаў у 18 годзе. Другую царкву новую зачынілі. Цяпер у ёй клуб. Іван Лобік перавярнуўся на спіну, ляжыць, пазіраючы ў зацягненыя белымі хмаркамі неба. Як паверыць у бясконцасць сусвету, пытаецца ён по-мому тут помылка усё что маю пачатак павінна мець і конец а дзе пачатак пярэчыць нупрэй які філасофскіх размоў не любіць возьми атом у ім протон электрон куды далей дзяліць подзеляць не хвалююся просто навука не дайшла бясконцасць не адпавядае здароваму сэнсу. Падумай. Людзі вывучаюць прыроду, будуюць гарады, робяць адкрыцці, пакутаюць, радуюцца, пішуць законы, кнігі. І ўсё гэта нуль у параўнанні з бясконцасцю. Сама зямля, нуль, нікчемная пылінка. Калі колькасці планет няма канца. Чалавек, хай, тым болей ён просто смешны что ён значыць сярод бязмежнага сусвету это ідэалізм думаючы аб сваім гаворыць ну пра ідэалізм ідэалізм рад что слова ведаеш а ты подумай усё зробленае чалавекам нішто калі свету няма канца бясконцая матэрыя у часе і прасторы прычым тут чалавек у Ну як ты не разумееш? Марудлівы Іван пачынае злавацца. Выпадковасць, жыццё ці не, няма ў яго сэнсу, калі ўсё без канца. Чалавек ідзе ідзе, а куды дойдзе? Павінна ж быць мэта. А гэта заўсёды граніца, рубеж, да якога людзі імкнуцца, няма граніцы, няма мэты, Навошта тады жыццё? У чым яго сэнс? Жыццё вечнае, заявляе нупрэй. Вядома таксама, што адзін дурань можа задаць столькі пытанняў, на якія не адкажуць сто разумнікаў. Ты э, да разумнікаў прылічваеш і сябе, а прысутных не гаворыцца. Такія спрэчкі для міці не ў навіну. У Івана адмысловы розум любіць ён раздумваць над усім, што другія прымаюць на веру. Няма для яго нічога раз на заўсёды дадзенага, а цудаў ён наогул не прызнае. Абодваяны Іваны Нупрэй, вялікія кніжнікі, таму і цягнецца да іх міця, пагарджаючы дружбай тых хлопцаў, якія вучацца разам з ім по складу характару міцю бліжэй Іван. Но ну, прэз яго няўрымслівасцю за лішне вялікую даніну аддае школьным сходам, гурткам, той штодзённай мітусні, якой міця пабайваецца. Ну прэй бачыць сябе трошачкі на трыбуне. Ён нязменны прамоўца на ўсіх школьных зборах і, астаўшыся ўдваіх, Іван зміцем злёгку за гэта над ім пакепліваюць. Это не перашкаджае усім тром дружыць. Што датычыць вучобы, то цяжка сказаць, хто ідзе лепш. Іван цінурэй. Абодва крочаць як быў нагу, не ведаючы двоек троек, лічачы зняважлівай для сябе нават чацвёрку апошні месяц міця адчувае сябе роўным сябрамі і ў досталь п'е слодыч гэтага цудоўнага пачуцця не сакрэт што яны пасвечаныя ў яго тайну з самага пачатку з таго дня як ён перайшоў девяты клас глядзяць на яго з большай павагай дружба девяцікласніка з десятсяці класнікамі і это зусім не тое что дружба чалавека які адстает сяброў на целых два класы поток электронаў які ўзнікае ў правадніку введзены ў магнітное поле Вось пачатак матэрыі гаворыць лобік тут і конец яе бо маса солнца зорак нешта іншае як згусткі энергіі Прырода святла, якое выпраменьваецца зоркамі, блізкая да прыроды электрычнасці. Фатон амаль тое, што і электрон. Паспрабуй абвергнуць мяне, калі ёсць мяжа ў адзінцы вымярэння матэрый, то і яна сама павінна быць абмежавана. А хто табе сказаў, што электрон мяжа, ён таксама бясконцы паспрабуй подзяліць секунду до да бясконцасці. Ёсць такія працэсы, якія адбываюцца за мільённыя долі секунды. Успомні хутка святло. Ага, Ты сам сябе б'еш. Чаму святло распаўсюджваецца з аднолькавай хуткасцю? 300 тысяч кіламетраў, не больш, не менш, мяжа Ва ўсім павінна быць мяжа. Мы не ведаем, як на другіх галактыках, но праезд біць з панталыку нелёгка. Чалавек мае пакуль вельмі малыя веды аб прыроде. Працэс вывучэння практычна бясконцы. Мейця любіць спрэчкі. Яны як бы ўзнімаюць над будзённасцю, над усім тым звычайным тысячу разоў бачаным, што ляжыць навакол, надаючы ўсяму, глыбокі стояны ў сваёй шматзначнасці сэнс. Камень кругляк, закінуты з чыгуначнага насупу пад сасну, не просто камень. Гэта складаныя рэчыва, у якой уваходзяць дзясяткі хімічных элементаў, мільярды мільярдаў нябачных атамаў, дрэмлюць магутныя, але скаваныя энергіі. З другога боку, адшліфаваны кругляк, як бы ўзнімае заслону над падзеямі, што прымінулі у глыбокай даўнасці, калі па зямлі поўз, Аграмадны леднік, сціраючы горныя вяршыні, перакройваючы нанова ландшафт. Хто раскрые тайны тысячагоддзяў, што адляцелі ў нябыт, напіша паэму аб далёкай сівой мінушчыне? У спрэчку міця не ўступаем. Хлопцы ведаюць за яго болей лішні клас які маюць яны за плячамі два лішнія пражытыя імі гады ну, гэта цэлая эпоха яны ўжо вывучалі астраномію геалогію з мінералогіяй і арганічную хімію міця пакуль што толькі набыў гэтыя падручнікі невядома нават што такое чалавек працягвае лобік думаешь дарвин сваю тэорыю ўсё сказаў гейдельбергскі чалавек петэкантроп синантрап а можа людзі прыляцелі з марса Чаму абавязкова думаць што на адной толькі зямлі разумнае жыццё ніхто і не думае але ж у навукі яўныя доказы а тое што ты гаворыш фантастыка а фантастыка часто апераджае навуку без яе люди былі б сляпые хто ведае что такое мара і что такое жыццё наогул чым его сэнс это гаворыць иван лобик якога адзінадушна лічаць найбольш здольным да матэматыкі яны знупрэем як бы памяняліся ролямі цяпер той абараняе пазіцыі дакладных навук жыццё ёсць форма існавання бялковых тел гаворыць нупрэй это сказаў энгельс на працягу тысячагоддзяў стварыліся пэўныя хімічныя канструкцыі амінакіслоты нуклеін пептоны бялкі сэнс у тым, што тут ёсць самаабмен рэчыва ўзнаўлення. У нежывой прыроде гэтага няма. Ну гэта хімія, возьми жывога чалавека. Хіба хіміяй ўсё растлумачыш? Хоць бы каханне. Чаму мяне, напрыклад, цягне да гэтай дзяўчыны, а не да якой-небудзь іншай? каханне звычайная біялогія сексуальныя эмоцыі цяга да размнажэння ну подумай что ты гаворыш лобик пачынае злавацца з біялагічнага боку все аднолькавыя кожны арганізм выконвае тыя самыя функцыі але ж мне можа падабацца толькі одна ну напрыклад прыгожая что такое ты прыгажосць прыгажосць таксама біялогія адна з форм прыстасавання да акаляючых умоў напрыклад апярэнне ў птушак навошта яно каб звярнуць на сябе ўвагу і прадоўжыць род той самыя кветкі каб яны не цвілі пчолы б іх і не заўважылі б Ну, але ж мне могуць падабацца не ўсе дзяўчаты а толькі адна з якой-небудзь я і роду продолжаць не хачу Ды да наогул ніхто про гэта не думае Мецця зусім не згоден з тым што гаворыць нурэй спрачаецца мабыць з адной упартасці нядаўна гаварыў іншае ты ставишь чалавека в адзін рад з жывёлінай уступаю ў спрэчку і ён а паэзія музыка навошта яны калі жыць по-твойму все проста жылі людзі без музыкі ну пра не здаецца думаеш пяшчэрны чалавек на скрыпцы іграў я сказаў пра самае галоўнае астатняе на пластаванне пазнейшага часу прамчаўся абдаўшы хлопцам дымам набіраючы хуткасць кур'ерскі цягнік на прыгожых спальных вагонах таблічкі з надпісам ленинград адэса поезд ідзе з поўдня будка машыніста мабыць з прычыны першага мая шчодра упрыгожана бярозавымі галінкамі там на поўдні вясна маладое лісце трапечацца на ветры Сонца хіліцца к захаду, Над вячорак. Доўгі ледь прыкметны тень ад сасны лёг на шэры пясчаны шлях. Пасля груку цягніка асабліва выразнай здаецца цішыня. Так, звычайна яе не адчуваеш. Прыгажосць існуе раздумліва гаворыць лобік, падтрымліваючы міцю. Я не ведаю, што гэта. Можа, розумам тут не дойдзеш, але існуе штосьці. По-мойму, кожны чалавек адчувае прыгажосць это калі паглядзіш і адразу радасна жыць хочацца. Хочацца нечага незвычайнага. Чаго да цябе яшчэ не было і можа, ніколі не будзе. Ты ну пра не спрачайся, сам ведаеш, Чаму чытаеш блока, пушкіна, Я не спрачаюся. Ну пра ідзе на прымірэнне. Толькі пра гэта гаварыць не трэба. Іначай расслабляешся, трэба вучыцца і ўсё кому хто падабаецца асабістая справа адной меркі не можа быць з гэтым згодны ўсе на хвілінку хлопцы змаўкаюць няма грунту для новай гаворкі бывае часта так крычыш даказваеш а потым нядобра на душы нібы самага галоўнага так і не сказаў. На насыпе, можа, у паўвярсце ад будкі маячыць доўгая постаць. Чалавек дыбае важна, шырока ступаючы, размахваючы рукамі. Мікола пазнае лобік і усміхаецца. Міколу цябута ведае добра і лічаць діваком. Разам з лобікам і гілем ён вучыўся да 10 класа, пакуль не апанавала прага ўласнай педагагічнай дзейнасці. Летам на канікулах паступіў на аднамесячныя настаўніцкія курсы і, закончыўшы іх, быў накіраваны загадчыкам пачатковай школы ў лясную вёску грамы. Мікола ў грамах і загадчык школы і загадчык навучальнай часткі адначасова настаўнік, бо другіх педагогаў у аднакамплектнай школе няма. У мястэчку ён паяўляецца даволі част і не прамінае выпадку завітаць да сяброў. Становішча настаўніка мала змяніла знешні мікола ў выгляд. Ходзіць ён у тых жа вялізных змазаных дзёгцем ботах, у шэрым перашытым з вайсковага шыняля лапсардаку. Цяпер заўсёды з карзінай, якая пакуль што замяняе портфель. Карзіна ёмістая, У ёй мікола носіць дырэктывы з раяна, шыткі для сваіх вучняў і сала якім забяспечвае яго маці. Думаў, куды ваш чорт знёс, падышоўшы вітаецца мікола з гілем і лобікам, прыйшоў да аднаго няма, да другога няма. Добра, што здагадаўся, дзе шукаць. А цябе віншую. Ён доўга трасе міцеву руку. Ты, брат, выдатную мыслю падаў. Ха -ха -ха! трэба рвацца наперад а дагонім гэтых вучоных дятлоў а то яны ад сваёй вучонасці аж дзюбы пазадзіралі с прыходам міколы настрой кампаніі адразу мяняецца мікола не ўмее ціха гаварыць сумаваць нават смяяться не ўмее рагоча з выпадку свята на міколу аб новым сарочка ў вялікія клеткі і сіні Фрэнч з тоўстага сукна, прыкметы яго ўзросшага дабрабыту. Маханём, заўтра да мяне ў грамы, прафесары, гукае мікола. Тры гадзіны ходу і там. У гаспадара майго стрэльба, Пабухаем у лесе бярозавіку поп'ём, па А назад можна на таварняку. Там якраз пад'ём поезд ціха ідзе, пачэпіцеся, Да едзеце, калі не ссадзяць. <laughs> Некалі мікола экзамены на носе адмаўляецца на прэйм. Мне палавіну трыганаметрыі паўтараць. Паслязаўтра выклічыць, а за ўсю чвэрць яшчэ ніводныя адзнакі. Табе што? трэба вам вырывацца на шырокі прастор браты бярыце прыклад з мяне годзе марнець кіснуць я сваіх стрыжаных праз два тыдні распускаю і да самага верасня <laughs> вольны казак любата што хочаш рабі хоць чорт яго ведае у можа кінуць мне гэтую педагогію. Няёмка як быць он без десятгодкі. Мітрафанушка. Трэба паступіць куды-небудзь хоць бы завочным. Хіба ў настаўніцкі інстытут, Туды бяруце без десятого класа. Можна за десят падрыхтавацца летом, говорить міця. А что ты думаешь, Микола адразу загораецца. Дадзім дразда. Вось тут под сасной і абсталюемся. Цянёк спакой і мухі не кусаюць курорт. Сасновая акадэмія. Мікола рагоча, кідае в об землю кепку, нібы спрабуючы пайсці у прысядку. Але тут яго позірк запыняецца, на пустой бутэльцы крыху прыхаванай у леташняй траве. Браты алхімікі! Лементуе ён на ўсё поле. Што бачаць мае вочы? Няўжо ты, камсамольскі сакратар, такое дазволіў? Дзе ж дысцыпліна? О! О якое падзенне нораваў! Што робяць вучні, калі не бачаць настаўнікі. Адзін пра другога ў газетах пішуць, а тым часам не магу поверыць. Лобік смяецца, захліпваючыся да слёз. Ён заўсёды смеецца шчыра, Не дуры мікола нахмурыўшыся гаворыць нурэй мог раней прыйсці мы цябе не чакалі дык у чым справа цябут адразу мяняе тон дзясяткаў міколы знойдзецца ён не той што вы дармаеды седзіце ў бацькоў на карку за мой кошт а у гонар перша мая вечар мікола ў школе нельга а хмура кідае нупрэй. Дык чо вы все дзіцё як глякі, падымаецеся, Я ж затым і прыйшоў. Няўклюдна выкідваючы ногі, трасучы бялявай чупрынай, цябут нарэшце пускаецца ў скокі. Аж трашчаць сухія сасновыя шышкі пад падэшвамі ботаў. Па ўсім відаць, мікол ад душы рад што спаткаўся з сябрамі што ў школе у якой ён не вучыцца хутка ўжо год будзе шумнае зборышча